jā, bet uh, es aicinu, ka mēs uh, turpat esot, mēs varam pagriezties blakus, jo esam sanākuši atkal vairāk nekā pirms minūtes bijām. Varam uh, sasveicināties. Labrīt, labdien, prieks jūs redzēt, lai Dievs jūs sētī. Dievs, mēs Tev pateicamies, kungs, ka viss no tā, kas ir bijis, ir piepildījies, un viss, ko kungs tur rakst par nākotni, arī tas piepildīsies. Dievs, paldies, ka mēs varam eh, paļauties uz Tev, Dievs, jo Tu esi uzticams un labs. Tās mēs lūdzam, ka arī šodien Tavs vārds ir, kungs, kā apusgriezīgs zobens, kungs, kur vajag tur, lai šķeļ, kungs, kur vajag tur, lai atdala, tāpēc Tēvs, ka mums ir skaidrība, Dievs no Tevis. Mēs lūdzam, kungs, ka mēs esam ne tikai vārdu klausītāji, bet arī darītāji, Dievs, lai Tavs vārds ir dzīves mūsu dzīvē. Tās, lai Tev viss gods un slāva, Jēzus Tavā vārdā. Amen. Un tātad Mihas 6.8 skan tā. Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no Tevis prasa. Proti darīt taisnību, mīlēt žēlstību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Tātad mēs paskatīsimies uz kādām pāris lietām. Šis pāns, ko mums atklāja, par ko viņš runā un kā tas attiecās uz mums. Un pirmā no šīm ir Tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un ko tas kungs no tevis prasa, ja varbūt nedaudz pietuvinātākā tūkumā pieprasa. Vēl vairāk, vēl šis uzsvars tiek uzlikts, uzlikts eh, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs un, un ko tas kungs no tevis pieprasa. Un vispār jau šādu jautājumu eh, vai šādu lietu nesaka, ja tam nav nekāds pamatojums. Un parasti, ja tādas lietas saka, tad, eh, tad kaut kas jau ir, kaut kāds iemesls jau tam ir. Un šajā gadījumā Miha runā par to, ka cilvēku prāti un cilvēku sirds ir nedaudz tā kā apjukušas. Viņa uzmanība, viņa fokus, viņa mērķis ir novirzījies. Un ziniet, tā ir tā galvenā lieta, par ko arī šodien domājam, ka tas var notikt ar jebkuru no mums. Un liekas, ka mums pat ir, ok, viss ir kārtībā, mūsu dzīve pa lielam varbūt ir sakārtojusies vai pat, lai kāda būs, būtu šīs situācijas – arī mums var ienākt tāds neliels apjukums. Kas tad īsti ir? Ar ko es dzīvoju? Kas ir manā dzīvē? Kas notiek? Vai ko man īsti vajag pat? Kāda ir jēga? Un, kad lasām Bībelē arī tāds vārds kā esiet stipri vai nebaidieties, vai turiet drošu prātu. Un vēl, vēl šāds rakstīts, ka tiek pieminēts, viņas pārsvarā piemin tajā brīdī, kad vai nu tas jau ir tūlīt noticis, vai nu pat noticis šis uh, pamudinājums. Ja? Tātad nebīstieties, kāds jau iespējams ir nobijies, vai turiet drošu prātu. Arī tas pats, ja kāds jau ir sācis baidīties. Tātad uh, vai nu tas jau ir noticis, vai tas ir tūlītās pie durvīm, un iespējams tūlīt būs. Un līdz ar to cilvēki ar šādām uzrunām tiek iedrošināti, tiek iedrošināti, tiek uh, pamudināti, tiek atgādināts kaut kas pamācīts. Ja? Tātad, un arī līdzīgi šeit Mihas grāmatā. Šeit ir līdzīga situācija. Jo cilvēki ir sākuši darīt lietas, kas nav labas, kas Dieva acīs nav labas. Viņiem, viņu fokus, viņu uzmanība uh, ir novērsta no paša svarīgākā. Un viņus dzīvēs ir ienākušas dažādas lietas. Un tāpēc Miha arī uzrunā viņus. Uh, Un šeit nav runa tikai par tiem cilvēkiem, kuri netic Dievam, bet arī ticīgie. Ikvienam mūsu dzīvē var būt tā, tā, tāds posms, kad nav īsti skaidrības, kas īsti notiek, ko man īsti vajag, nu, kas tad ir īsti svarīgi manā dzīvē. Tātad Miha bija pravietis, viņš dzīvoja kādu laiku atpakaļ, un viņš redzēja, ka arī tajā laikā, arī jau tajā laikā, cilvēku dzīves bija piepildīts ar jebko. Un viņš vērš uzmanību uz pāris lietām. Un pirmā no šīm lietām, ko viņš redzēja tajā laikā un ko mēs arī redzam šodien, ir to, ka cilvēku dzīves tiek piepildīts ar elgdievību. Ka cilvēku dzīvēs ienāk elgdievība. Un, tas, un šo viņš runā uz draudz, viņš runā uz Izraēlu tautu, viņš runā uz ticīgiem. Ka cilvēku dzīvēs var ienākt elgdievība. Un visdažādākā elgdievība. Mēs varam sev uzskaitīt uh, savus darbus, savus cilvēkus, savus hobijus, savus, uh, uh, savus atkarības, kas arī var kļūt mums par kaut ko tik vien svarīgu, ka mēs atstājam novārstā Dievu kā radītāju. Dievs mūsu dzīvē kādā brīdī var tikt nolikts malā. Un tā vietā vienmēr kaut kas ienāk. Nepaliek tukša vieta. Vienmēr kaut kas nostājās tajā vietā. Un tā šeit ir ienāk šī algdievība. Līdz ar to Viņš vērš uzmanību vispirms uz uh, um, autdievību. Un nākamā lieta, par ko Miha runā, ir par netaisnību, ar kādu cilvēku izvēlās dzīvot, darot labā vietā ļaunu. Tātad augdievība, un otrs ir izvēle darīt ļaunu, tā vietā, lai darītu labu. Un Mihas uh, gan otrā nodaļas sākumā, gan trešās nodaļas sākumā ir rakstīts, bet jūs ienīstat labo un mīlat ļaunu. Tātad es šobrīd uzsveru tās lietas, kam Miha pievērs uzmanību, bet kas ir arī aktuāls mums, ikvienam. Un trešā lieta, par ko viņš runā, un viņš runā vēl par kādām noteikti, bet ko es neizcelošu, ir par, par burviem un zīlniekiem, par pariģiem, par tiem, pie kā mēs vēršamies, tā vietā, lai mēs vērstos pie Dievu. Un tādēļ arī Miha saka, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs Un ko tas kungs no tevis prasa? Tad, kad nav skaidrības mums par mūsu, par mūsu dzīvi, kas notiek, ko vajag, kas ir svarīgi, tad Dieva vārds ievieš skaidrību. Un jautājums paliek, vai mēs gribam tam paklausīt. Kad mēs dzirdam Dievu vārdu, kad mēs dzirdam to pat, patiesību, tad ir jautājums, vai mēs paklausīsim viņai. Un šeit uz priekšu ir ļoti labi pamācīts, kas tad tas ir īsti? Ko tas kungs no tevis pieprasa? Prasa. Un pirmais no tā ir darīt taisnību. Darīt taisnību, jeb rīkoties taisnīgi. Rīkoties tā, kā ir pareizi. Rīkoties un izdarīt izvēles, kas ir labas. Darīt labu. Mēs varam tā novienkāršot no tā, ka darīt taisnību mēs varam pat nesaprast, bet ja mēs iedziļināmies tajā nozīmē, tad tas ir nu, viennozīmīgi rīkoties taisnīgi un izvēlēties darīt labu, izvēlēties darīt pareizi, pēc Dieva prāta pareizi. Jo mēs zinām, ka mūsu sirds jau patiesībā ir ļaunprātīgi lokanas pret visu, mēs lasām vecā derībā. Līdz ar to paļauties tikai uz mūsu sirdu, uz mūsu prātu, mēs nevaram. Bet Dieva vārds ievieš ļoti lielu skaidrību, un tāpēc ir labi uh, skatīties, ko Dieva vārds par to saka. Un, ziniet, šī, šī iespēja, šī izvēle darīt labu Šī spēja, patiesībā, ko mēs dzirdējām pirms, nu, arī kāds dievkalpojums atpakaļ, šī dievišķā spēja atšķirt labu no ļauna, jo piemīt no pirmajiem cilvēkiem. Ja, tur, kur bija šie divi koki, laba un ļauna atzīšanas koks un dzīvības koks, un cilvēks izvēlējās, es no šī laba un ļauna atzīšanas koku kļuva vēl vairāk dievam līdzīgs spēdams atšķirt labu no ļauna. Un tad mēs zinām šo stāstu, ka viņi tika izraidīti, lai grēks nepalikt mūžīgi viņu vidū. Bet tā tad šī spēja, dievišķā spēja atšķirt labu no ļauna, ir ikvienam no mums. Un pirmais, ko mēs lasam, kas mums tiek pamācīts, ir rīkoties pareizi, rīkoties taisnīgi, darīt labu. Un kāpēc? Kāpēc mēs tiekam brīdināti? Es gribu, ka mēs kopā varam kāds rakstiets atvērt. Nu, viss būs arī sagatavots, tur Ričards mums uzliks uz ekrāna, bet ja varat piefiksēt, ja varat paspēt atšķirt līdz, atšķirt, izlasīsim. Un tātad, kāpēc mums... Uh, to vajadzētu darīt. Tad, tad Jēkaba 4, 8, Jēkaba vēstulē jaunā derībā 4, 4. nodaļa 8. pāns ir Šķīstījiet rokas grēcinieki un skaidrojiet šaubīgie sirdis. Tad, tad pirmais, ko Dievs mums vērš uzmanību, šķīstījiet rokas. Tad, kad viņš runā par darīt taisnību, viņš runā par šķīstām rokām. Un tā, tad mēs lasām arī Jeremijas grāmatā, dariet taisnus savus ceļus un savus darbus. Tad viņš runā par rokām, viņš runā par kājām. Mēs zinām, ka lai no jūsu mutes nenāk neviens nekrietnes vārds, mēs zinām. Lai mūsu dzīvē nav nekāda netaisnība. Viņš saka, dariet labu, dariet labu, dariet taisnīgi, dariet tā, kas, tā kā tas ir pareizi. Un, eh, un šeit ir var, var rasties jautājums, jo es zinu pie sevis, esmu dzīvojis kādā brīdī eh, ar, ar kādu atziņu, kādu domu, un esmu rīkojies attiecīgi. Jo no mūsu ticības nāk arī mūsu darbi. Ja? Mēs, kā mēs ticam, tā mēs dzīvojam. To mēs arī daram. Un pienāk kāds brīdis, kad es esmu Dievu vārdu varbūt nesapratis. Es varbūt esmu pārpratis. Es esmu domājis, ka tas ir vienā veidā, bet patiesībā šī nozīme ir, protams, cita. Bet Dievs arī šeit ir taisnīgs. Jo viņš nesod vienkārši tāpat, viņš nemeklē kādu nosodīt. Bet viņš grib, ka mēs dzīvojam taisnīgi, viņš grib, ka mēs izdarām izvēles labas. Un viņš par to saka arī, uh, Bet eh, Lūks evaņģēlijā 12. nodaļā, bet kas nezinādams būs darījis to, ar ko viņš pelnīs sitienus, dabūs maz. Jo no katra, kam daudz dots, daudz prasīs, un kam daudz uzticēts, no tā jau vairāk atprasīs. Un uh, romiešiem vēl precīzāk pasaka par tiem, kur nav zinājuši, bet patiesībā arī kur daļai jau dzīvo tajā Dievu vārdā, ir uh, romiešiem 2 no 14 līdz 16, Ir rakstīts, jo ja pagāni, kam bauslība nav, sekodam savai dabai, izpildu bauslību, tad viņi, būdam bez bauslības, paši sevi ir bauslība. Jo ar to viņi pierāda, ka bauslība rakstīta viņu sirdīs. To pašu apliecina viņu sirdsapziņu un viņu domu spriedumu, kas cits citu vai nu apsūdz vai attaisno. Tā ir dienā, kad Dievs caur Jēzus Kristus spriedīs tiesu par to, kas cilvēkos apslēpts pēc mana evaņģēlī. Tātad Dievs ir taisnīgs. Un pat ja mēs nesam kādā brīdī uh, zinājuši kādas lietas un esam rīkojušies nepareizi, tad šodien, kad mēs uzzinām, mums ir iespēja izvēlēties. Vai paklausīt Dievam, vai dzīvot tāpat, kā mēs esam dzīvojuši līdz šim, un rīkoties tāpat, kā mēs esam rīkojušies līdz šim. Bet Dievs mūs aicina šķīstīt rokas. Viņš saka, ka mūsu ceļi, lai ir tīri. Viņš saka, lai mūsu no mūsu mutes nenāk nekāda nekrietna vārda. Viņš saka arī, tu piec svēti, jo es esmu svēts. Un, ziniet, tas ir iespējams. Viņš saka, staigājiet garām. Viņš saka, staigājiet garām, tad jūs miesas kārības savaldīsiet. Un tas ir iespējams. Ar, ar Dievu kopā tas ir iespējams. Tā tad. Ziniet, Dievs jau mūs tā vien mīl. Kāpēc viņš mums pamāca? Un kāpēc viņam gribās, ka mēs tā dzīvojam, šķīstu dzīvi, taisni? ka mēs darām taisnību, ka mēs rīkojamies taisnīgi, darām labu. Jo viņš ir samaksājis cenu par mums. Viņš sūtīja Jēzus Kristu par mums ikvienu. Tas ir tas vienkāršais evaņģēlijs, ka mēs paši nebūtu nopelnījuši to. Bet viņš sūtīja, viņš deva savu vienpiedzimušo dēlu, lai, lai mēs nemirtu. Lai mums būtu mūžīgā dzīvība. Viņš nāca šeit, Jēzus, dzīvoja starp mums. Viņš sludināja evaņģēliju. Viņš dziedināja slimus. Viņš izdziņa ļauns gars. Viņš uzcēla mirušos. Viņš deva cilvēkiem cerību. Dievs ir nācis, lai mūs, Jēzus, viņš, saka, viņš nācis ir glābt, meklēt un glābt pazudušo. Ik viens no mums bijām pazuduši. Ik viens no mums. Bet viņš sūtīja savu dēlu, lai mums būtu glābšana. Un Jēzus atnāca, lai mūs izglābt no grēka lai mums būtu mūžīgā dzīvība. Un nākamais, pie kā mēs ejam, ir mīlēt žēlstību. Tātad mēs apstījāmies darīt taisnību, šķīstīt savas rokas, savas mutes, atjaunoties savā prātā, izmeklēt sevi, vai nav nekāda netaisnība mūsos, un darīt taisnību, rīkoties taisnību, darīt labu. Un nākamais, uz ko mēs tiekam aicināti, ir mīlēt žēlstību. Un šeit mums eh, būtu labi nesajaukt eh, žēlsirdību ar žēlstību. Ja mēs zinām, ka žēlsirdība ir tā, kura dod, eh, ko mēs neesam pelnījuši. Un kā piemērs vienmēr nāk šis žēlsirdīgais samarietis. Šis cilvēks nebija nopelnījis, ka viņam palīdz. Nu, tā ar saviem darbiem viņš neko nebija panācis, lai, viņam no, lai viņš kaut ko saņemtu. Taču žēlsirdīgais samarietis viņam palīdzēja. Viņš deva viņam, viņš parūpējās par viņu un parādīja žēlsirdību. Taču žēlstība ir tā, kura mums nedod to, ko mēs būtu pelnījuši. Tas nozīmē ar savām dzīvēm mēs esam daudz ko darījuši, kas nav bijis pareizi. Mēs esam grēkojuši. Pret Dievu mēs esam grēkojuši ik viens, jo nav neviena taisna, it neviena, vienkārši nav neviens. Mēs skatāmies, kur mēs gribam, un par savām dzīvēm mums pienāktos patiesībā nāve. Un šeit ienāk žēlstība. Šeit ienāk tā žēlstība, par ko mēs nu pat runājām, šis evaņģēlijs. Jēzus Kristus šeit ienāk. Un mēs nesaņemam to, ko mēs būtu pelnījuši, un tā ir nāve. Un viņš mūs no tā pasargā. Žēlstībā mēs esam pestīti. Žēlstība mūs izglābja. Mēs zinām, ka, tas ir, um, ka tā ir žēlstība. Tātad. Ko nozīmē mīlēt žēlstību? Jo tā interesanti, mīlēt žēlstību, mēs varam arī pārpēst. Bet patiesībā tas nozīmē arī mīlēt piedošanu. Mīlēt piedošanu mīlēt, iemīlēt to, ko Dievs izdarīs pār mums, un iemīlēt to, ka mums ir iespēja un pat vajadzība arī dot piedošanu ikvienam citam. Ikvienam citam. Šī mīlēšana, žēlstības mīlēšana, šī mīlēšana uz piedošanu ir apusē. Gan Dievam pret mums, gan arī mums pret cilvēkiem tālāk. Tātad mums vajag ņemt vērā, ka tas nozīmē mīlēt piedošanu. Novērtēt to, ko Dievs ir izdarījis mums labāk, ka viņš mūs nesod, bet dod žēlstību. Jo, ja mēs mīlam žēlstību, tad mēs uh, nenicināsim Kristus paveikto. Ja mēs mīlam žēlstību, ja mēs mīlam piedošanu, tad mēs nenicināsim to, ko Kristus izdarīja pie krusta. Un šeit ir līd, ļoti skaista līdzība Mateja evaņģēlijā, ko mēs lasām, kur šis ķēniņš aicina savus uh, tos kalpus, lai noreikinātos ar viņiem. Jo viņi bija aizņemušies kādas naudas, un pie viņa pieved kādu Man liekas, ka mēs pat varam uzšķirt, varbūt fonā ir no Mateja evaņģēlija 18. nodaļas, no 21. līdz 35. pantam. Un tur ir stāsts par to, ka šis ķēniņš aicina, un kāds no šiem kalpiem nevar atdot. Viņš ir aizņēmies tik daudz, un biznesa neaizgāja, teiksim tā. Nu, neaizgāja tās lietas, viņš palika parādā. Ļoti daudz viņš palika parādā. Un sākotnē ķēniņš uh, grib nodot viņu ielikt cietumā, lai viņš atmaksā. Tā sistēma bija atšķirīga no mūsdienas, kad cietumā mēs šodien, vismaz šeit Latvijā īsti neko nenopelnām, lai varētu atmaksāt parādus. Bet tad izskatās, ka bija savādāk, un līdz ar to viņam bija iespēja norēķināties tikai esot cietumā un darot kādus darbus. Un, bet šis kalps, viņš sāk lūgt viņu piedošanu. Viņš sāk prasīt, nu piedod, esi man žēlīgs, piedod man. Un ķēniņam palika žēla. Un viņš palaida viņu projām un viņš atlaid visu viņu parādu. Un līdzīgi ir bijis arī ar mums. Dievs, Dievu priekšā mēs visi esam bijuši kā parādnieki. Mēs katrs esam darījuši savā dzīvē lietas, kas nav bijušas pareizas, bez izņēmuma. Taču, kad mēs nākam pie Dieva un, un prasam viņam piedošanu, tad viņš mums vienkārši piedod. Viņš ir ātrs piedot. Viņš steidzās mums piedot. Taču šis kalps, kuram piedeva, viņš izgāja ārā, saķēra savējo vienu, kurš bija parādā viņam. Viņš teica, maksā, ko es parādā. Un viņš neatlaid viņam parādu. Viņš viņam neatlaid, viņš viņu lika nodot, lai viņš viņam maksātu. Un tad mēs zinām, tas stāsts aiziet pie tā, ka kāds pastāstīja atkal šim ķēniņam, un viņš saņēma tomēr savu, savu sodu par to, ka viņš nebija piedevis arī tālāk. Un līdzīgi ir arī mums. Iedomājieties, ja, ja mums ir piedots tik daudz, tad ko cilvēks varētu mums izdarīt, lai mēs viņam nepiedotu? ja mums ir piedota, teiksim tā, nāve, mums ir piedota nonākšana ellē, ja mums viņa ir piedota, tad ko cilvēks varētu mums izdarīt, kas būtu kaut cik līdzvērtīgs tam, ko Dievs mums ir piedevis? Laikam jau nekas. Līdz ar to mums būtu jāiemīla atkal un atkal šī piedošana. Un mums ir, mēs dzīvojam tik daudz cilvēkiem blakus, tik daudz situācijas. Mēs varētu atrast ikdienā došiem, kam mums būtu iespēja piedot. Līdz ar to būsim ātri piedot, iemīlēsim piedošanu, iemīlēsim šo, šo žēlstību, ko mēs esam paši saņēmuši, un iemīlēsim to piedošanu, ko mēs varam dot tālāk, kas mums ir patiesībā jādod. Mēs visi zinām uh, Matei 6, 9 līdz 13. Zināt, kāds uzreiz pateikt, kas tas ir, par ko ir runa? Mateja evaņģēlijas kalns predītis tēvreiz. No 9 līdz 13 ir skaidrs, mēs visi, var teikt, no galvas zinām, kopš bērnu dienām skaitam tēvreiz. Bet 14. pāns, kāds ir 14. pāns? Zinām? par piedošanu. Tev ir iespēja atvērt, vai tev nav arī? Kādam ir atveriet, lūdzu. Matei 6, 9, nē, Matei 6, 14. pāntu. Ir? Ir? Kam ir? Karīna, tev tāds kajāk balss? Izkliedz lūdzu to Un tālāk? Ja, mēs esam ātri saņemt, bet ātri dot ir grūti. Līdz ar to šis otrais e, punkts, par ko mēs runājam, par šo iemīlēt žēlstību, iemīlēt piedošanu, ir arī uz mums. Un tas ir ļoti būtisks. Mums ir jābūt arī ātriem piedot. Ja? Jo, jo tā ir, ka taisnība, ja mēs viņu nosaukt kā personu, viņi pieprasīt, ka mēs tiekam sodīti, ka mēs saņemam sodu. Bet žēlastība ir tā, kas mūs no tā attur un pasargā. Un mēs iemantojam dzīvību. Tātad, iesim pie, pie es, es domāju, pēdējā no tā, ko mēs apskatīsim kopā no šī panta, un tas ir pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā jeb pazemīgi staigāt kopā ar, ar savu Dievu. Tas nozīmē, vispirms tas nozīmē bīties to kungu. Pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā nozīmē bīties Dievu. Psalms 11.10 skan, bijība tā kunga priekšā ir visas gudrības sākums. Tas visu labi izjūt un saprot, kas tā dara. Viņa slāva paliek mūžīgi. Pirmais mums ir vajadzīga bība Dievu priekšā. Apzināties, ka Dievs ir. Dievs ir varens. Viņš ir visspēcīgs. Viņš ir arī uguns, kas iznīcina. Mēs kādā brīdī tiešām, kad mēs arī atceraties, pirms brīža runājām par evaņģēliju, bieži vien vēsts par evaņģēliju um, beidzās tajā, ka Dievs ir mīlestība, viņš ir žēlstība, viņš tev piedod, nāc pie Dieva, tev viss būs kārtībā. Bet patiesībā tā otra daļa ir par to patiesību, kas notiek, ja mēs nenākam arī pie Dieva. Tā otra patiesība ir tā, ka mēs bez Dieva esam pazuduši, mēs ejam uz ēlu. Dievs joprojām ir taisnīgs Dievs, jo grēka alga ir nāve, bet Dieva balva ir mūžīgā dzīvība. Līdz ar to, tai vēstība ir jābūt pilnīgai. Tam evaņģēlim jābūt ir pilnam. Un um, bīties Dievu ir visa sākums. Otra lieta ir iemīlēt Dievu un savu tuvāko kā sev pašu. Kad mēs lasām jaunā darībā, kad Jēzum uzdod uh, šo jautājumu, kas ir augstākais balslis? Un kāpēc viņi viņam uzdod? Jo bauslība bija tā, tas veids, kā viņi parādīja savu mīlestību pret Dievu. Cik viņi labi pilda, tik viņi, var teikt, Dievu arī mīl, cik tik viņi viņu pazīst, un tā ir viņa dzīve. Bet, kad Jēzum uzdod, viņš šo, mēs zinām, ko viņš atbild. Mīlēt Dievu ar visu savu prātu, ar visu savu sirdi. Jā, ar visu savu gribu un savu tuvāko kā savu pašu. Un tas ir pāri visiem baušņiem patiesībā. Tur visa bauslība ir ietverta, bet tas, tas paceļ to laktiņu vēl augstāk. Un līdz ar to, kad mēs esam sākuši bīties Dievu, kad mēs esam atzinuši Dievu, tad mums būtu jāiemīl viņš, jāiepazīst viņš, jātuvojās viņam. Tas ir nākamais solis. Un eh, bija kāda saruna, mēs runājam ar kādiem cilvēkiem, arī par attiecībām. Un uh, mēs esam runājuši par attiecībām, bieži vien redzējuši tādu trīstūru. Es redzējuši tādu trīstūru, kas zīmē cilvēkiem stāstu. Es jau to redzēju, kad mēs ar, ar, ar, ar sieviņu jau pirms gadiem jau daudz patsmit. Eh, arī bijām kaut kādā tādā seminārā. Un nu, arī rādīja to pašu. Viens cilvēks, otrs cilvēks un Dievs augšā. Un tā arī patiesībā ir, kad mēs tojamies Dievam. Kad mēs pirms tiecamies uz viņu. Mēs arī neizbēgam tojamies viens otram. Un arī šeit, ja mēs mīlam Dievu, ja mēs iemīlam Dievu, ja mēs iemīlam viņu klātbūtni, ja mēs iemīlam viņu vārdu, eh, lūkšanu, tošanos, dzīvošanu, staigāšanu, eh, paklausībā – tad mēs arī neizbēgam tosimies cilvēkiem. Esat piedzīvojuši, kad, eh, kad jūs lūdzat par cilvēkiem, jums kļūst eh, automātiski tuvāki. Tu viņu var nesatikt, piemēram, Marutu un Andri, viņus var nesatikt pusgadu kaut vai. Bet ja es itienā par viņiem lūdzu, tad es jau satiekoties, es apmēram zinu, par, ar ko viņi dzīvo. Es zinu, ko Andris dara, es zinu, ko Maru dara, kas ar viņu bērniem, es varbūt nezinu tā ikdienā vai tajā nu, dienā vai nedēļā, varbūt, ja neesam sazinājušies, jo mēs nesazināmies tik bieži. Uh, Bet eh, toties, kad mēs lūdzam, mēs neizbēgam satojamies ar cilvēkiem. Ja mēs lūdzam par kā cilvēku, mēs jau dzīvojam ar viņu. Mēs jau dzīvojam. Un tad, kad mēs satiekamies, viņi nav sveši mums. Viņi mums nav sveši. Tātad iemīlēt Dievu un iemīlēt savu tuvāko. Un trešā lieta, kas ir, eh, lai mēs staigātu pazemīgi ar Dievu, ir paklausīt viņam visās lietās. Ir paklausīt viņam visās lietās. Mēs zinām, ka ticība bez darbiem ir nedzīva. Ja, tā vienkārši nevar būt, kad mūsu dzīvē neparādās darbi, ka tā ir vienkārši pasīva ticēšana. Ļaunie gari arī tic un dreb. Bet mēs tiekam aicināti paklausīt Dievu vārdam. Un trešā lieta tā tad ir, lai mēs pazemīgi staigātu savu Dievu priekšā, ir paklausīt viņam visās lietās. Un nu, ziniet, ja ja mēs, esam, ja mēs paliekam ar saviem, savu tādu ego, ar savu lepnumu, ar savu kaut kādu paštaisnību vai augstprātību, mēs nespēsim paklausīt Dievam. Jo Dievs ir autoritāte. Ziniet, ka mēs saucam kādu par kungu, tad mums arī kā pret viņu jātiecās kā pret kungu. Mums arī viņam tad ir jāpaklaus. Jo mēs, mēs ik viens esam aicināti būt par Kristus mācekļiem. Ja? Viņš to ir teicis, ka dariet par mācekļiem, ik vienu. Dariet par mācekļiem. Arī mums ir jābūt Kristus mācekļiem. Un kad sauc par mācekļiem? Un kad sauc par kristiešiem? Nu, tad, kad kļūst līdzīgi viņam. Tad, kad kļūst līdzīgi Kristum. Tik vien vienkārši. Bet ko tad Kristus darīja? Ko tad viņš mācīja? Viņš gāja un sludināja evaņģēliju. Viņš teica, atgriezieties no grēkiem. Un viņš arī rādīja to praktiski darbos. Viņš dziedināja slimus, uzcēla mirušus, izdziņa ļauns garus. Uzcēla, nu, viņš, jā, mēs, mēs redzam, kas iet, ko Dieva vārds saka. Un ziniet, lai mēs arī būtu mācekļi, mums arī jāsaka viņam pēd pēdā. Mums arī jābūt paklausīgiem. Un šeit es runāju par to paklausīt Dievam visās lietās. Un Jēzus mums ir ļoti labi parādīs, kā mums dzīvot. Ko mums darīt? Jēzus sludināja, arī mums jāsludina. Jēzus gāja, runāja cilvēkiem, izdziņa ļauns gājus dziedināja. Arī mēs esam aicināti to darīt. Mata evaņģēlijā 28, 18 līdz 20. Un Jēzus piegāja pie tiem un uzrunāja tos sacītams, man ir dota visa vara debesīs un virs zemes. Tāpēc ejiet un dariet par mācekļiem visas tautas, tās kristīdam tēvdā un svētā vārdā. Tās mācītam turēt visu, ko es jums esmu pavēlējis. Un redzies, esmu pie jums ik dienas līdz pasaules galam. Un Markas 16, 15, 18, un viņš tiem sacīja, ejte pa visu pasauli un pasludiniet evaņģēliju visai radībai. Viņš to saka mums, mums tas ir jādara, mums tas ir jādara. Un tā ir mūsu ikdiena, tā varētu vajadzētu būt mūsu ikdienai, ka mēs to ejam un daram. Uh, Un tālāk tur ir, kas tic un tom kristīts, tas tiks izglābts, bet kas netic, tiks pazudināts. Bet šīs zīmes ticīgiem ies līdzi. Manā vārdā tie ļaunus garus izdzīs, jaunām mēlēm runās. Tie rokām pacels čūskas, un kad tie dzers nāvīgas zāles, tad tās tiem nekaitēs. Neveseliem viņi rokas uzliks un tie kļūs veseli. Ļoti skaidri. Un šeit ir mūsu priekšā izvēle atkal. Jo mēs dzīvojam patiesībā no izvēles uz izvēli paklausīt Dievu vārdam, darīt, rīkoties taisnīgi, rīkoties tā, kā ir labi. Vai nē? Un uh, mēs šodien mājastupiņā mēs lasījām pāntu no apustuļu darbiem 14.27. Tur bija tur nonākuši un sapulcējuši, sapulcējuši draudzi. Tie stāstīja, ko Dievs ar tiem bija darījis un kā viņš pagānēm bija atvēris ticības durvis. Man šis ļoti labi rakstiet, kad draudzi tiek sapulcēti kopā, tad cilvēks sāk dalīties ar to, ko viņi piedzīvojuši ir. Dievs, ko Dievs tad ir darījis manā dienā, manā ikdienā, manā nedēļā, šajā laikā? Un tad, kad draudz sanāk kopā, arī kā mēs šodien, mēs sanākam kopā, un katram ir kāds, kāds notikums bijis, katram ir bijis kāda rakstvieta vai kāds piedzīvojums, kaut kas ir bijis. Protams, ja tu esi nogulējis visu nedēļu mājās nu, nav noticis nekas. Pat ja tā ir varbūt arī kaut kāds nu, pamatots iemesls, un tā arī var būt. Vai tu esi vienkārši bijis kaut kur apstākļos, kur tu neesi vienkārši ar cilvēkiem, vai un pat tad Dievs var uzrunāt vienkārši tā tevi. Līdz ar to katram ir kāda lieta, sanākot kopā, ko padalīties. Un tas ir, es ticu, tas dievkalpojums, tas, uh, tas kā mēs katrs varam pienest savu to, kas mums ir. Jūs piekrītat, ka tā ir labi? Ir labi, ka mēs padalāmies varbūt viens no priekš kaut ko tādu konkrētāku, bet eh, ir labi, ka mēs varam tomēr arī celties augšā, nākt padalīties ar savām liecībām, padalīties ar to, ko Dievs uzrunājas, vai kas noticis. Un es domāju, ka mēs uz to ejam. Hm. Tātad, tāds maziņš rezumē par to, ko tas Miha mums te stāsta. Ko Dievs grib mums pastāstīt ar šo rakstietu? Tad, tad viņš redz cilvēku ikdienu, cilvēku dzīves, kurās ienācis juceklis. Un viņi ne, īsti vairs neizšķir, kas īsti ir labi vai kas ir vajadzīgs, jo ienākus ir elgdievība, ienākus ir netaisnība, viņi izvēlās darīt ļaunu, un visas um, burvestības un dažādas lietas ir ienākušas viņa dzīvē. Un tāpēc viņš arī saka, ja, Mihas 6, no 6 līdz 9 pantam kopā izlasīsim. Tātad Mihas 6, no 6 līdz 9. Kā lai es tuvojos tam kungam? Vai lai es nomatos zemē, augstā Dieva priekšā, vai lai es tuvojos viņam ar dedzināmiem upuriem, veltījot viņam gadu vecus talents, vai arī iegūt tā kunga lap, lapa tiku ar daudziem tūkstošiem aunu, ar desmitiem tūkstošiem eļas straumi, Ja vai manā, man jādod par manu pārkāpumu, mans pirmdzimtais, mans, mans miesas auglis par manas dvēseles grēkiem, mēs redzam, ka ir ienācis tāds sajukums. Cilvēks vienkārši uzdod jautājumus, nu ko tad īsti man darīt? Kā tad man īsti dzīvot? Un tā arī varbūt mums pašiem. Mēs it kā pat dzīvojam, varbūt pat kalpojam, it kā viss ir forši, bet pēc laika tu saproti, ka tomēr kaut kur tavs, tā uzmanība ir no, nobīdījusies. Tu esi sācis pievērst uzmanību lietām, kas nav būtisks, kas vairs, kur Dievs vairs nav tev pirmā vietā, kur attiecības ar Dievu tu esi atstājis novārtā. Līdz ar to ir labi, ka mēs varam uzdot arī sev, sev šādu jautājumu, kas īsti notiek manā dzīvē, kur es esmu šobrīd. Vai mans fokus joprojām ir Dievs? vai man prioritāte, vai, vai es joprojām dzīvoju ar viņu. Un tas nenozīmē atmest mūsu ikdienu, tas nenozīmē atmest mūsu darbus, mūsu hobijas, mūsu draugus vai, vai ko citu. Nē, bet vai mēs esam iemīlējuši Dievu? Vai mēs esam, vai mēs dzīvojam, vai tā mūsu ikdiena par to liecina? Un um, tā tad, uh, un turpinājums ir šis, ko mēs lasījām, Mihas 6.8, tev cilvēki ir sacīts, kas ir labs, un ko tas kungs no tevs prasa? Tad viņš mums pasaka, viņš mums atkal atgādina. Proti, darīt taisnību, mīlēt žēlstību un pazemīgi staigāt savu Dievu priekšā. Klau, un devītais klau, tā kunga vēstījums, vēstījuma balss atskan pa visu pilsētu. Ir gudrība bīties tavu vārdu. Ņem vērā rīksti un arī to, un arī kas to sūta. Tā ir kā rīksts, Tā ir kā, kā instruments, kas mums atgādina. Arī šī rakstvieta mums atgādina ikvienam pārdomāt, vai mūsu arī dienā nav ienācis tāds neliels apjukums, kas ir īstenās prioritātes, kas notiek. Es zinu, arī esam kādā brīdī ar, ar, ar, ar sieviņu tā domājuši, nu, kas notiek, piemēram, ja mēs izmainām savu ikdienu pilnībā un darām pilnīgi kaut ko citu. Nu, vienkārši, tur, kur mēs šobrīd esam, kā jūs mūs zinat, piemēram, kādi, mēs vienkārši no tā visa Ejam un daram kaut ko citu. Un tad es tā domāju, ak, bet ko? Kas varētu būt vēl tas, ja mēs uh, negribam, piemēram, vairs kalpot Dievam? Vai mēs negribam nākt kopā? Vai mēs, piemēram, gribam atstāt savus sapulces? Dievs mums saka, nedara tā. Tie nav gudri, viņš saka, kas atstāja savu sapulces. Tie, kas paliek vieni paši, viņš saka, tie nav gudri. Un tas ir diezgan pamatot. Jo tad, kad uh, avis tiek atšķirts no bara, vilkam ir ļoti vienkāršāk, daudz vienkāršāk viņas nošķirt, no, nobeigt, un viņas vairs nav. Un nu, tā tik pa vienai. Tātad mums ir svarīgi palikt kopā kā Kristus miesai, kā, kā locekļiem vienā miesā. Mums ir svarīgi. Un es sapratu, ka lai ko es mainītu, lai ko es savā dzīvē gribētu mainīt, varētu mainīt, es negribu mainīt to, ka es bīstos Dievu, ka es kalpoju Dievam, ka es ar savu ģimeni dzīvoju Dievbīgi. Un es to gribu, un es to gribu arī, ka mēs kā draudz nekad neatmetam šo Dievu biju, šo, kā mēs lasam arī, darīt taisnību, rīkoties taisnīgi un, un iemīlēt žēlstību, piedošanu un staigāt Dievu bībā, staigāt pazemībā savu Dievu priekšā. Es ticu, ka tas ir svarīgi mums ikvienam. Jā, jums arī ir svarīgi. Forši, tā jau arī ir. Un, un šī pat nav mums to nevajadzētu uztvert kā bauslību. Tagad bija punkti, trīs punkti, četri punkti, cik punkti uzskaitīt, tagad mums tas ir jāpilna. Patiesībā tam jākļūst par mūsu dzīvesveidu. Tam ir jākļūst par mūsu ikdienu. Un tad, kad tas ienāk mūsu ikdienā, ka mēs to esam pieņēmuši un, un sākuši ar to dzīvot, mēs redzam, ka tas nes augļus. Tas izmaina dzīves, tas izmaina patiesībā ne tikai dzīvi, bet tas izmaina mūžību, kad mēs nākam pie Dievam. Un Miha beigās, ah, jā, pirms tam vēl, atvainojos viens solīts atpakaļ, ir par to, ka bīties šo rīksti un arī kas to sūta. Miha 6, 14, 15. Tas brīdinājums ir par to, tu ēdīsi, bet nebūs paēdis. Savās iekšās tu pastāvīgi sajūtīs bada tukšumu. Un ko tu noliks pie malas, to tu tomēr nesataupīsi. Un kas tev vēl paliks pāri – to es iznīcināšu ar zobenu. Tu gan sēsi, bet tu nepļaus. Tu audzinās olīvas, spiedīs eļu, un tu tomēr nesvaidīsies ar to. Tu liksi spaidā vīnogs, bet tu nedzersi no tām darinātu vīnu. Tas tāds brīdinājums, ka Dievs nevēlas, ka mēs dzīvojam šādi. Viņš vēlas, ka mēs baudam no tā, ko mēs darām. Jā, Dievs grib mūs pasargāt no šīm lietām. Viņš, un arī Miha beigās nobeidz 7. nodaļa 18. pantā. Kur ir tāds Dievs kā tu esi, kas piedod grēkus un neatmaksā savus tautas atlikušajiem viņa noziegums, kas mūžīgi netur dūsmas, jo tev patīk žēlstība. Dievam patīk žēlstība, viņam patīk piedošana. Viņš grib. Un mums priekšā ir šī izvēle, vai mēs to saņemam. Un, ziniet, no mums kādu var nebūt to pieņemuši pat šo lēmumu. Un arī šodien, tāpēc es eh, atgādinu, Šodien ir tā diena, kad mēs varam nākt pie Dieva. Kad mēs varam uzticēt savus dzīves Jēzum Kristum un iemantot glābšanu. Ja kāds no mums neesam to izdarījuši, tad būs iespēja. Es aicinu, ka varbūt Maruta arī ar Andru var, mums arī, mēs kopā vēl slavēsim, kāds dziesmas būs. Un, bet būs arī laiks, ka mēs varam šeit nākt priekšā un lūgt. Es gribu to, ka mēs katru reizi sanākot kopā, kad ir iespēja mums nākt, lūgt, uzticēt un sagaidīt, ka Dievs arī to dara. Līdz ar to, ja jūs šodien saprotat, es neesmu atdevis vēl savu dzīvi. Es vēl neesmu uzticējis Dievam visu, kas es esmu. Tad jums ir iespēja šodien nākt, mēs varam kopā aizlūgt. Un, um, jo ziniet, evaņģēlijs, viņš joprojām nav kļūst par tādu labas uzvedības mācību. Bet tas ir joprojām Dieva spēks par pestīšanu ikvienam, kas tic. Tā vēsts, ko mēs šodien dzirdam, tā ir par pestīšanu ikvienam, kas notic, kas tic tam. Tāpēc arī saicinu, ka mēs varam nākt un lūgt. Ja jums ir kādas vajadzības, nāciet šeit, lūksim kopā, lūksim kopā kā draudz, celsim gaismā lietas. Ļausim, lai Dievs mūs izmaina. Mēs šodien arī lasījām par paklausību. Ja mēs gribam staigāt kopā ar Dievu, tad mums vajadzētu arī paklausīt viņam visās lietās. Un viņš saka, ka, lai mēs tuvojamies viņam, lai mēs meklējam viņu, lai mēs ceļam gaismā visu. Tāpēc esiet iedrošināti, slavēsim vēl, lūksim. Un ja jums ir kāda vajadzība nāciet šeit priekšā, ja jūs neesat savu dzīvi atdevusi Jēzum Kristam, šodien ir iespēja izglābties. Un mēs nezinām, vai rītdien būs tāda, jo rītdien arī nav mūsu rokās. Labi, lūksim vēl par vārdu. Un, un um, uh, saicinu tiešām, ja jums ir vajadzīgi nāciet, lūksim. Un, ja nē, vēl paudīsim laiku, slausim Dievu. Un ja jūs uh, saprotat, ka jums ir ko padalīties, tad nāciet šeit. Nāciet šeit no priekš pastāstīt. Pastāstīt, kas ir noticis. Kā Dievs ir jūs uzrunājis. Vai ko jūs esat piedzīvojis. Nāciet. Ja? Jūs esat tam mani. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies par Tavu vārdu, kungs. Mēs Tev pateicamies, Dievs, ka pat tajās situācijās un brīžos, kungs, kad mums dzīvēs ienāk tādas neskaidrības, kaut apjukuma, Dievs. Un tā arī ir, kungs, ka nevienmēr, kungs, jo pasauli tik vien daudzas kaut ko piedāvā un bāž mūsu galvās. Kungs, ka nevienmēr mums ir viegli jau vairs izšķirt, kas ir īsti vajadzīgs un kas ne, un pēc laika mēs attopamies, kungs, ka Dievs mums nav vairs bijis laiks ne Tev meklēt, Dievs, ne kalpot, ne, kungs, dzīvot ar Tev. Dievs tēvs, bet mēs Tev pateicamies arī, ka Tu mūs aicini atpakaļ. Kungs, un ka Tu mums atgādini, kungs, ka par to, kas ir labs un ko tas, kungs, ko Tu no mums prasi, Dievs. Proti, darīt taisnību, kungs, ka mēs tiešām varam rīkoties taisnību. Debes tēvs, mēs jau nomanam. Tavs svētais gars, es ticu, kungs, mums neļauj izvēl, nu, neļauj mums staigāt mierīgi, kungs, arī ar nepareizām izvēlēm, kungs, bet tas norāda, ka kaut kas nav kārtībā lūdzam palīdz, ka mēs paklausam Tev, kungs, ka Tu pamudini, ka Tu rādi, ka Tu saki. Dievs, ka Tu runā arī caur cilvēkiem mums blakus, kungs, caur situācijām. Tās palīdz, ka mēs rīkojamies taisnīgi. Palīdz, kungs, ka mēs iemīlam Tavu žēlstību, ka mēs iemīlam Tavu piedošanu, ka mēs saprotam, cik daudz Tās mums ir dots, kungs, cik daudz mums ir piedots, kungs. Jēs, ka Tu esi nomirst par ikvienu no mūsu grēkiem, par visu pasaules grēkiem. Un Tu esi augšām cēlies un dzīves kungs, un paldies, ka mēs arī varam, kungs, Tevī, kungs, rast šo spēku un pārliecību, kungs, arī uh, piedot savam to, Dievs, ikvienam cilvēkam, kungs. Tēvs, tas ir tik vien nesalīdzinām mazāk nekā, kungs, tu esi mums piedevis. Tas ir nesalīdzinām mazāk kā jebkad mēs, kungs, kādam varēsim piedot. Mums palīdz arī, kungs, ka mēs staigājam tai patiesībā, kungs, un bijībā Tavā priekšā, Dievs, klausam Tev. Kungs, ka mēs bīstamies Tev, Dievs. Debes Tās, ka mēs iemīlam Tev. Kungs, ka mēs paklausam Tev. Ka mēs paklausam Dievs Tavam vārdam, kas ir patiesība, Kungs. Debes Tās. Mēs lūdzam, es žēlīgs Tās. Tiešām palīdz, Kungs. Palīdz, Kungs, ka Tavs vārds ir dzīves Tās. Mums ir pieņemts. Tu esi varans, Dievs. Mēs apliecinām, kungs, ka nav cita Dieva kā Tu viens vienīgs, kungs. Un ka nav cita ceļa pie Tevis, kungs, kā tikai Jēzus Kristus mūs glābās. Tēvs, paldies Tev, kungs, ka Tevī mēs varam rast mieru. Tādu mieru, kā pasauli nevar dot. Viņa vienkārši to nevar, ja tas viņai nepieder, kungs. Debes Tēvs, paldies Tev, kungs, ka Tevī ir viss atbildes, kungs. Ka Tevī ir viss risinājums, kungs. Paldies Tev, kungs.